ภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลมีมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกปะ มิจฉาวาจา มิจฉากรรมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ มิจฉาญาณะและมิจฉาวิมุตติเสียแล้ว การกระทำทางกาย การกระทำทางวาจา และการกระทำทางใจ ที่เขากระทำเต็มที่ตามทิฏฐินั้นใด ๆก็ดี เจตนาก็ดี ความปรารถนาก็ดี ปณิธานหรือสังขารการปรุงแต่งใด ๆ ก็ตามธรรมะ เหล่านั้นทั้งหมดของบุคคลนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์อันไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใกล้ ไม่น่าพอใจ ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล ข้อนั้นปพระเหตุไรเล่าปพระเหตุว่าทิฏฐินั้นเป็นทิฏฐิที่ชั่ว Because for a person of wrong view, wrong intention, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge, and wrong liberation. Whatever bodily karma, verbal karma, and mental karma, he instigates and undertakes in accordance with that view, and whatever his volitional yearning, inclination, and volitional activities, all lead to what is unwished for, undesired, and disagreeable, to harm and suffering. For what reason? Because the wheel is bad. พิจตรณงหลายเปรียบเหมือนพันไม้สะเดา พันไม้บวบขม หรือพันไม้น้ำเต้าขม ที่เขาปลูกลงไปในดินที่เปียก พืชนั้นเข้าไปจับเอารสแห่งดิน และรสแห่งน้ำใดๆรสแห่งดิน และรสแห่งน้ำทั้งหมดนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขม ของเผ็ดร้อน ของไม่อร่อยข้อนั้นเปรตไรเล่าเพระเหตว่าพืชนั้นเป็นพืชที่ชั่ว ฉันใดก็ฉันนั้น Suppose pickles a seed of neem bitter cucumber all bitter gourd were planted in moist soil whatever nutrients it would take up from the soil and from the water would all lead to its bitter, pungent, and disagreeable flavor. For what reason? Because the seed is bad. ภิกษุทั้งหลายส่วนเมื่อบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ และสัมมาวิมุตติแล้ว กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่เขากระทำเต็มที่ ตามทิฏฐินั้น ใด ๆ ก็ดี เจตนา ก็ดี ความปรารถนา ก็ดีวนิทาน ก็ดี สังขารใด ๆก็ตาม รรมะเหล่านั้นทั้งหมดของบุคคลนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อความสุข อันน่าปรารถนา น่าใกล้ น่าพอใจ เป็นประโยชน์เกื้อกูล ข้อนั้นพระเหตุไรเล่าพระเหตุว่าทิฏฐินั้น เป็นทิฏฐิที่ดี Pickles for a person of right view right intention right speech right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration, right knowledge, and right liberation. Whatever bodily karma, verbal karma, and mental karma he instigates and undertakes in accordance with that view, and whatever his volitional yearning inclination, and volitional activities all lead to what is wished for, desired, and agreeable to well-being and happiness. For what reason? Because the will is good. เปรียบเหมือนพืชพันธุ์อ้อยที่เขาปลูกลงไปในดินที่เปียกพืชนั้น เข้าไปจับเอารถแห่งดิน และรถแห่งน้ำใดๆ รถแห่งดิน และรถแห่งน้ำทั้งหมดนั้น ย่อมเป็นไป เพื่อความเป็นรถที่น่ายินดีรสหวานรสชุ่มฉ่ำข้อนั้นเปรตไรเล่าพระเหตุว่า พืชพันธุ์นั้นเป็นพืชพันธุ์ที่ดี Suppose, because a seed of sugarcane He'll rise, all grape, were planted in moist soil. Whatever nutrients it would take up from the soil and from the water would all lead to its agreeable, sweet, and delectable flavor. For what reason? Because the seed is good.